بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین نوع از محسنات معنوی حسن تعلیل هست ابتدا قاعده قاعده هفتاد و چهارم کتاب بلاغت الواضحه حسن التعلیل ان ينكر الادیب صراحه او بمنن علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرز الذي يقصد إليه حسن تعليل تيس ميجا حسن تعليل این است که ادیب انکار کند علت معروف چیزی را انکارش چه سراحتا باشد چه ضمنا فرقی نمی کند علت معروف چیزی را چه سراحتا چه زمنن ادیب بیاد انکار کند و در عوضش یک علت ادبی جالبی بیاره که با اون هدفی که در ذهنشه در نیتشه همخانی داشته باشه مناسبت داشته باشه مثلا در ادبیات فارسی میگن خاج عبدالله جملی آورده که پرسیدن چرا خورشید به هنگام غروب زرد است گفت از فراق یار جدایی گفت اصلاح میکنه گفت از جدایی خب اون علت اصلیش که چرا زرده رو در واقع بیان نکرده یه علت ادبی آورد از به خاطری که داره جدا میشه از مردم امثله به اندازه کافی آورده الامثله قال المعري فی الرثائی شاعر معری در مرسیه میگه در رسا میگه و ما کلفت البدر المنیر قدیمتا ولكنها في وجهه اثر اللطمه میگه این لکه هایی که در ماه وجود داره در ماه چارده وجود داره قدیمی نیست بلکه به خاطر آثار ضربه هاست که به خودش زده داره اون شخصی رو که در رسایش میخونه جوری بزرگ مهم اهمیت جلوش میده که میگه ماه خودشو زده و این لکه ای که الان در ماه به خاطر این شخصه این اثر مونده پس و نیست لکه های بدر منیر قدیمی ولیکن در چهرهش آثار زدن وجود داره که به خاطرمون شخص خودشو زده وقال ابن الرومي ابن رومی در شعر دیگر پس اینجا علتی رو که بیان کرد یه علت ادبی بود اگر نه برای واضح است که این علت نیست و قال ابن الرومي أم أما فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن دیگه خورشید زمانی که میخواد غروب کنه مائل بشه به غروب زرد نشده است مگر به علت جدایی از اون منظر زیبا مگر به خاطر اینکه داره از این ممدوح شاعر جدا میشه خورشید به خاطر این زرده زمانی که میخواد غروب کنه پس علت زردی خورشید و یه علتی ادبی در واقع بیان کرد وقال آخر في قلة المطر بمصر شاعر ديجار بخاطر كم باران هاي مصر ميجي ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا ولكن تعداكم من الخجل میگه كوتاهي نكر است باران از مصر وخاك مصر طبیعتا بلکه به خجالات خجالت و به خاطر شرمندگی است یعنی در مصر اون ممدوحش وجود داره که بخششش خیلی زیاده تا جای زیاده که حتی باران خجالت میکشه که بباره تو نسبت به فضل اون آقا در اون سطح نمیتونه باشه لذا علت نباریدن باران و وجود ممدوحش ذکر کرد که باران ممدوح شاعر شرم میکنه چون ممدوحش فضل و بخشندگیش خیلی باقی پس این شد از بحث حسن تعلیل که بحثیست بسیار ساده